šta je to sve nečistoća i na koji način se ta nečistoća otklanja. Kako uzeti gusul, kako se okupati. U nedostatku vode, šta to može da zamijeni abdes, šta može da zamijeni gusul. Određena pitanja koja su striktno vezana za ženu. Zatim o namazu. Koliki je stepen namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Koliko je vrijedan namaz? Može li se namaz izostaviti? Pod kojim uvjetima? je li to izigravanje s vjerom i slično, kako na koji način obaviti namaz, kako ga je obavljao poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, koji su to obavezni namazi, u kojim vremenima, šta je to potrebno uraditi prije stupanja u namaz i kakav treba biti u samom namazu, dobrovoljni namazi, kolika je njihova vrijednost, zašto se oni klanjaju, moramo li ih klanjati, je li to nam potrebno i slično. Koji su od dobrovoljnih namaza najbolji namazi? O tome uz Allahovu dozvolu govorili smo o svemu tome. Došli smo do jednog velikog poglavlja koje se spominje uglavnom u knjigama Fikha na kraju poglavlja o namazu. Pred kraj namaza, govora o namazu, spominje se ovo poglavlje. Neki ga dakle čak smatraju zasebnim poglavljem budući da ne govori samo o namazu već i o određenim stvarima dok neki ovaj govor o kojem sada govorimo i u kojem se nalazimo, evo nekoliko zadnjih emisija, uvrštavaju u govor o namazu. Riječ je o dženazi. Riječ je o dženazi namazu. Prije same dženaze, klanjanja dženaze namaza, postoje određene stvari koje treba svaki musliman i muslimanka da učini. Nije u redu samo mrtvog klanjati mu dženazu, umotati ga, klanjati mu dženazu i spustiti ga u kabur. Imaju određeni propisi koje treba ispoštovati. Jer mrtvi kod muslimana ima istu svetost kao i živi. Mrtvi muslimani ga posmatraju ništa manje svetim od živog. Koliko prava ima živi, isto toliko prava ima i mrtvi. Do sada smo govorili o onome što je neophodno da uradi sam onaj kome se bliži smrt, koji u teškoj bolesti, smatra da neće preživjeti, da će mu uskoro doći smrt. Šta treba onda uradi? Zatim kada mu nastupi smrt, oni koji se nalaze u njegovoj blizini, kako oni da postupe, kako oni da dočekaju njegovo smrt? Nakon toga, šta je potrebno uraditi, kako postupiti kada on umre s njegovim tijelom, zatim kupanje, kako se gasuli umrli, koje uvjete treba ispuniti osoba koja kupa umrli, zatim umutavanje u ćefine, kakvi trebaju biti ćefini, muška osoba, ženska osoba, ukoliko ćefina se umotava i slično. O tome smo do sada govorili. Pa kada se umrla osoba okupa i umota u ćefine, nakon toga ona se nosi. Nosi se do mjesta gdje će se klanjati joj dženaza i nakon toga ukopati u kabur, u mezarije muslimansko. Svi islamski učenjaci, većina, većina njih, ako ne i svi, slažu se da je nošenje dženaze fard kifaje, obligatna dužnost zajednice muslimana. To neko od muslimana mora uraditi da bi grijeh spao sa svih ostalih muslimana. Pojedini islamski učenjaci kažu da je to pritvrđeni sunnet, međutim ispravnije jeste da je to fard kifaja, obligatna dužnost zajednice muslimana. I tome svjedoče hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, kada u jednom od njih kaže urudu al marida, i posjećujte bolesne. Posjećujte bolesnika. Posjećujte bolesnika. Nije rekao, lijepo bi bilo da neko od vas posjeti bolesnika. Već je naredio, posjećujte bolesnika i ispratite umrlu osobu na onaj svijet. I slijedite njegovu dženazu. Ispratite njegovu dženazu. Čak je došlo u vjerodostojnim hadisima kod Buhari i kod muslima da je to pravo umrlo kod nas. Da, na ovakav način to islam posmatra. Pravo umrlo kod nas, odnosno naša obaveza prema njemu, jeste da ga ispratimo do mjesta gdje će se klanjati dženaza ili do mjesta gdje će biti ukopan u to mezarje, u svoj, svoj kabur. Dakle, obaveza muslimana je da isprate svoga umrlog. Da isprate svoga umrlog. Postoje dva načina praćenja, nošenja dženaze ili, dakle, dvije situacije. Prva je da se umrla osoba nakon što se okupa, omota u ćefine, pripremi za dženaze i za njenog nošenja, da se nosi ili iz gasulhane, do mjesta gdje će se klanjati dženaza ili od kuće do mjesta gdje će se klanjati dženaza, a nakon što se klanja dženaza toj umrloj osobi da se dalje nosi do kabura gdje će biti ukopana ta dženaza. I sve ove situacije prenose se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je znao pratiti dženazu od kuće umrlog do mjesta gdje se klanjala dženaza, klanjao bio i dženazu, dakle toj umrloj osobi, a zatim se vratio svojoj kući ili otišao na neko drugo mjesto. Ashabi su preuzimali obavezu ukopavanja u kabur. A također prenosi se i druga situacija da bi pratio dženazu od kuće umrlog do mjesta gdje bi mu klanjao dženazu, a zatim i dalje od tog mjesta gdje bi se klanjala dženaza, pratio je do kabura. Prisustvovao ukopu u kabor te umrle osobe. Dakle, jedna je situacija i druga prenose se od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. O njihovim vrijednostima govore hadisi. Sam Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, je govorio, pojašnjavao i na takav način posticao žive da prate dženazu umrlog. Govorio je da onaj koji isprati umrlog od njegove kuće, do mjesta gdje će se klanjati dženaza, gdje će mu se klanjati dženaza da ima nagradu jednog kirata, dok ko bude pratio od kuće do mjesta gdje će mu se klanjati dženaza, zatim do kabura još dalje, gdje će biti ukopan i sačeka da bude ukopan, taj koji je na takav način pratio umrlog svo vrijeme, on će se vratiti kući sa dva kirata, s nagradom od dva kirata. U pojedinim citatima ovih hadisa spominje se da su ashabi upitali, da su drugovi poslanika, alihi salatu salam, upitali ga, a šta je to kirat? Kakva je to mjera? Koliko to iznosi? Pa je rekao, to je poput ogromnog brda. U drugom od citata stoji da je kirat vrijedan, da je velik, da je ogroman, da za to praćenje postiže se nagrada jednog kirata poput jednog brda Uhud, Dakle, onaj koji prati od kuće do mjesta gdje se klanja dženaza, zatim se vrati, ima nagradu, ima sevapa koliko je veliko brdo uhud. A onaj koji ode i dalje, nakon što klanja dženazu, pa nosi dalje dženazu umrlog, do mjesta gdje će ono biti ukopano, gdje će biti ukopan taj umrli, zatim prisustvo je čeka dok se u potpunosti, u cijelosti ne zagrne, vrati se kući, taj će se vratiti kući sa dva kirata, odnosno sa sevapima, ogromnim poput dva brda Uhud. Kažu da brdo Uhud je dugo 8 km. 8 km, a da je visoko kilometar i 14 metara. Brdo Uhud je dugo 8 km, a visoko kilometar i 14 metara. Dakle, onaj koji isprati umrlog od njegove kuće do mjesta gdje mu se klanja dženaza, zatim se vrati, ima nagradu toliko ogromnu. 8 km, kilometar i 14 metara. Dočim onaj koji ode i dalje, pa isprati umrlog čak do njegovog kabura i prisustvuje u cijelosti njegovom ukopu, zagrtanju, taj se vreće, vraća kući sa takve dvije, dvije nagrade. Pa bi Allaho poslanik alihi salatom na ovakav način, dakle, posticao sve nas da odamo i zadnju počast našem umrlom. Da ga ispratimo, na ovakav način nas je posticao da bismo se vratili kući sa još većom jeli, nagradom, posticao nas je da ispratimo svoga umrlog do zadnjeg njegovog konačišta. I ovaj propis svakako odnosi se samo za muškarce. Žene, ako bi htjele ovako ogromnu nagradu, poput brda Uhud, 8 km, km 14 metara ili tuplo toliko, spominje se dakle da žene ne prate dženazu. Da žene ne prate dženazu, već da je to svojstveno samo muškarcima. Da muškarci nose dženazu i prate dženazu dok se prenosi čak od ashabijki žena koje su živjele u vrijeme Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je njima bilo zabranjivano da slijede dženazu, da prate umrlog, ne toliko strogo, ali im je bilo zabranjivano, jer su žene e, lahkih emocija, lahko mogu posustati, mogu početi plakati, mogu početi naricati za umrlom osobom i slično, pa zbog toga dakle nije u redu da žene da žene prate dženazu. Kako se nosi dženaza? Sunnet je dakle ono što je bilo za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da muškarci nose umrlog tijelo umrlog, nose njegovu dženazu na svojim ramenima. Kao što se spominje u brojnim hadisima, poput hadisa Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu talan da je Allahu poslanik alihi salatu oslam rekao kada se spusti dženaza, dakle pripremi se za nošenje i kada je muškarci podignu na svoja ramena, ukoliko taj umrli bude dobar, on poviče. Požurite, požurite sa mnom ka još većem boljem dobru. Doći mu koliko taj umrli bude loš čovjek, bude činio loša dijela, povikat će kuda me to nosite, jer njega, budući da je bio zao čovjek, loš čovjek, njega čeka samo još gore u kaburu. Doćim onaj koji je bio dobar, njega čeka veće dobro u kaburu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se postavi dženaza, pripremi za nošenje i muškarci je nakon toga podignu na svoja ramena dobra dženaza poviće požurite sa mnom, požurite sa mnom, dok loša dženaza poviće teško li se meni, kuda me to, kuda me to nosite. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu da ovaj glas čuju svi, izuzev džina i ljudi. Da ovaj glas čuju svi, čuju životinje, izuzev džina i ljudi, oni ne čuju jedino. Kaže poslanik alaihi salatu sam, a kada bi oni čuli, popadali bi popadali bi u nesvijest. Nije u redu, mada je to u zadnje vrijeme sve više prisutnije, da se dženaza u cijelosti, u potpunosti, od kuće do mezarja ili mjesta gdje će se klanjati, vuče prevoznim sredstvom. Nije u redu da se dženaza od kuće ili gasulhane, gasulhane, vuče u prevoznom sredstvu sve do mezara ili mjesta gdje će se klanjati. Sunnet je ono što je bilo ustaljeno za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da se dženaza nosi. I u tome su brojne koristi. Dok ukoliko se dženaza svo vrijeme vuče prevoznim sredstvom, na takav način se ona odnosi od kuće do mjesta gdje će biti ukopana, u tome postoje, nećemo reći šteta, brojne štete, međutim, jeli, brojne kontradiktornosti, suprotnosti sa sunnetom i određenim koristima. Pa zasigurno, dakle, to nije bilo prisutno kod muslimana. Taj običaj nije muslimanski običaj. To je uvedeno od drugih naroda. Zatim, budući da je nošenje dženaze i badet, praćenje dženaze i badet, evo vidimo koliki da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam poput kirata, poput dva kirata, poput dva ogromna brda, to je ibadet. I ova stvar koja je uvedena smatra se novotarijom. Ako nema potrebe za njom, ili zasigurno u svim situacijama možemo reći da nema potrebe u tolikoj mjeri, Ako ima potrebe, ako je daleko kuća, ako je daleko gasulhana od mezara ili mjesta gdje će se klanjati dženaza umrlom, onda barem jedan dio puta da se ta dženaza nosi, da se ispuni ovaj sunnet, da se postignu ove spomenute koristi. A cijelo vrijeme da se nosi, dakle, da se nosi na ovakav način, da se prevozi prevoznim sredstvom na ovakav način, jeli, autom ili nečim drugim, to je običaj koji nije svojstven nama i to je zasigurno uvedena novotarija u dakle ovaj propis. Zatim gubi se smisao svrha praćenja dženaze. Tako lahko se može od gasolhane ili kuće prebaciti umrli do mezarja, ukopati nekoliko ljudi, to je li sve učiniti, izvesti sve to i gotovo završiti. Ako je cilj samo da se čovjek ukopa, ne. Praćenje dženaze nošenje dženaze ima svoju svrhu, ima svoj cilj. Zbog čega tako ogromna nagrada? Tak tako? Ne. Već da se uzme pouka. Da se razmišlja o smrti. Da se razmišlja o onome što čovjeka čeka nakon smrti. Da se razmišlja o drugom svijetu. Pa ovako ukoliko se bude prebacivalo autom od do u potpunosti, u cijelosti, onda dakle gubimo ovaj moment, ne možemo jeli, razmišljati, nema tih ljudi koji bi razmišljali i uzimali, uzimali pouku. Zasigurno, ako se bude prebacivalo autom od jednog mjesta do drugog, od kuće, od Gasulhane do mjesta ukopa, jeli, e, to bi više izgledalo onako formalnosti, a ne dakle ne bi se postigao ovaj sam smisao zbog kojeg je i propisano da se, da se prati dženaza ukoliko ima potrebe, kao što sam rekao, ukoliko ima potrebe, kuća je udaljena, gasulhana je udaljena, onda ne bi trebalo svo vrijeme da se dženaza prevlači prevoznim sredstvom. Već dakle, jedan dio puta da se, ako ima potrebe, da se prevuče prevoznim sredstvom, a onda drugi dio puta da se nosi na ramenima. Zna se obično desiti, dakle, uh, da se dođe do samog mezarja, a onda da se kroz mezarje nosi. Ako Bog da, jeli, makar to da zadovolji ovu potrebu i ovaj propis, da, da se ne ulazi u mezarje sa prevoznim sredstvom ili na domak mezarja, kada se ugleda mezarje, dobro bi bilo da se zaustavi prevozno sredstvo, a zatim uzme jeli, dženaza umrlog i da se, da se nosi u samo, samo mezarje oni koji prate dženazu, prenešeno je od Allahovog poslanika alihi salavcam i njegovih ashaba da mogu pratiti dženazu s koje god hoće strane. Mogu ići čak ispred, prenosi se od Allahovog poslanika alihi salavcam Ebu Bekra i Omera, da bi nekada išli ispred dženaze. Može se ići iza, s desne strane i s lijeve strane. Međutim, ukoliko ima neko da prati dženazu sa autom, sa prevoznim sredstvom, dženaza se nosi ili u našim slučajima vozi do mezarja, onaj koji prati dženazu ima starijih osoba, ne mogu da idu, a žele da prisustuju dženazi, da klanjuju dženazu, da prisustuju ukopu, oni koji idu sa prevoznim sredstvom, prate dženazu sa prevoznim sredstvom, oni nema, dakle, razilaženja među islamskim učenjacima, oni moraju da idu iza dženaze. Oni idu iza dženaze, ne mogu pratiti dženazu a da budu jeli ispred. I samo značenje praćenja zna se dakle kakvo je. Što se tiče onih koji prate dženazu pješice, prenešeno je od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dakle razne vrste, i ispred, i iza, iz desne strane i s lijeve strane. Svakako, dakle, da je bolje i sam poslanik alihi salatu sam je posticao da se to čini iza, da se dženaza prati jer je to samo značenje jeli, praćenja dženaze. Međutim, ponekada iz određenih potreba Allahov poslanik alihi salatu wasalam je bio, bio ispred. Zatim, postavlja se pitanje oni koji dođu u susret dženazi, nisu od onih koji prate dženazu, već dolaze iz suprotnog pravca ili se nalaze na putu kojim prolazi dženaza, trebaju li ustati pred dženazom? Trebaju li zaustaviti auto ako već dolaze iz suprotnog smjera? Lijepo je. Prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu osalam, da kada bi prolazila dženaza, da bi ustajao, a nakon toga sjedao. Prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu osalam, njegove ashaba, kada bi prolazila dženaza, da bi ustajali, a nakon toga sjedali kada bi bio upitan zbog čega Allahov poslanik, čak dakle to nije dženaza muslimana, bio bi pronešen drugi, nemusliman, govorio bi, a zar to nije duša, zar to nije čovjek, ustajao bi. A nakon toga bi, nakon toga bi sjedao. Lijepo je prilikom praćenja dženaze i nošenja dženaze da se požuri. Kao što smo čuli hadis Ebu Sa'ida al khudri radijallahu ta'ala da Allahu poslanik alihi salavcam kaže kada muškarci podignu dženazu na svoja ramena, dobra dženaza, ukoliko je riječ o dobroj dženazi, poviće požurite sa mnom, požurite sa mnom. I sam poslanik Alihi Salat vam je govorio da se požuri s njom. Ukoliko je dobra dženaza, da se požuri s njom kako bi tu dobru dženazu što prije većim dobru izložili. Dok ukoliko bude loša dženaza, poslanik Alihi Salat vam je preporučio da požurimo opet s njom da je što prije skinemo sa svojih ramena. Dakle, lijepo je, preporučeno je da se požuri. Ukoliko se dženaza nosi, da se malo požuri. Međutim, ne toliko sada da to pređe, jeli malte ne, jeli u trčanje. Već dakle da se malo bržim hodom nosi, nosi dženaza i prati, prati dženaza. Tako je prenešeno od ashaba i Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu veselam. Zatim, kada se podiže sama dženaza i kada se spušta dženaza, to treba činiti blago, s blagošću. Rekli smo da umrli kod nas ima istu svetost kao i živi. Kako sa živim blago postupamo, traži se od nas da na takav način postupamo prema njemu, isto tako trebamo i prema umrlom postupati blago. Podizati, i spuštati blago, jeli, li, tu umrlu osobu, odnosno njenu dženazu, prenosi se od Ibn Abasa radijallahu anhuma, ashaba Allahovog poslanika alihi salacom, da bi tako jeli preporučivao kada bi se dizala i spuštala, spuštala dženaza. Zatim, nije u redu da se dženaza prati s vatrom, s cvijećem, sa muzikom, podizanjem glasa, zabranjeno je i hadisima i praksom Allahovog poslanika alihi salam i njegovim sljedbenicima da se to čini. To nije svojstveno nama muslimanima. To je preuzeto iz drugih naroda. To su tuđi običaj. To nije naša praksa. To nije islamski propis. Dženaza se prati bez rasvijete, bez vatre, bez cvijeća, bez muzike nekakve žalostne, čak bez učenja Kur'ana. Spominje se u hadisima Allahov poslanika alihi salavcom čak, a također u govorima njegovih ashaba, da se preporučuje šutnja u tri situacije. Kada se uči Kur'an ili u drugom citatu kada se zikri, kada se ratuje, kada se na bojnom polju i kada se nosi dženaza. Nema podizanja glasa. Dok neko uči Kur'an, nema da drugi podižu glas. Niti dakle taj koji uči Kur'an da on podigne svoj glas prilikom učenja, da ga drugi čuju. Zbog čega? Zatim u boju i također kada se nosi dženaza. Kada se nosi dženaza. To se prenosi od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i njegove ashaba. Dakle, nema dizanja glasa prilikom jeli, zikra, prilikom nošenja dženazije da se naglas zikri, prenosi se od ashaba da bi čuli pojedine, dakle ashabi koji su doživjeli kasnije generacije, živjeli u generacijama tabina, da bi pojedini na dženaziji govorili tražite oprosta za umrlog, Allah se vama smilovao i oprostio. Posticali bi, dok bi nosili dženazu na svojim ramenima, onima koji su ih pratili govorili bi istagfiru lehu gafarallahu lakum tražite oprosta za njega, Allah i vama oprostio, pa bi ashabi govorili Allah tebi ne oprostio. Šta dižeš glas? To nije prenešeno od Allahovog poslanika, ali i Dakle, ako se ne diže glas prilikom zikra, prilikom traženja oprosta za umrlu osobu, već treba da se šuti i da se razmišlja u tim trenucima o smrti, da se razmišlja kako će sutra nas nositi, i odnositi do istog mjesta i klanjati nam dženazu i spuštati nas u kabor. O tome treba da se razmišlja. Kada dakle ne diže se glas kako se ne bi ometali ljudi u tom razmišljanju, onda također muzika. Žalosna nekakva muzika. To nije svojstveno nama. Također vatra, cvijeće i ostalo. Jedino ukoliko ima potrebe, kao što se desilo za vrijeme Allahovog poslanika, alihi salacom, dešavalo se ponekada da, se, da su se umrli ukopavali noću, pa je bilo potrebno da se nosi baklja, da se nosi vatra, ili da se time osvijetli i put i sam kabur u kojeg bi umrli bio ukopavan. To su otprilike neke smjernice prilikom nošenja umrlog. Dakle, obaveza zajednice muslimana je da nose i isprate umrlog do mjesta gdje će biti ukopan. Čuli smo, dakle, koja je vrijednost. Onaj koji isprati umrlog od kuće do mjesta gdje će mu se klanjati dženaza, ima nagradu poput jednog brda Uhud, dok onaj koji nastavi dalje pa ga nosi i prati do kabura gdje će biti ukopan, taj ima nagradu od dva kirata, odnosno dva brda uhud. Međutim, ovo je svojstveno samo muškarcima. Muškarci su ti koji nose dženazu na svojim ramenima. Kada podignu dženazu umrlog na svoja ramena, lijepo je da požure, lijepo je da požure, ukoliko je dženaza dobra, samo je još većem dobru požuruju, ukoliko je dženaza bila loša, čovjek bio grešnik, čovjek bio zao čovjek, jeli, onda neka požure da tu dženazu skinu sa svojih ramena. Prilikom dizanja, spuštanja dženaze treba biti blag, treba je li voditi računa da se ne narušava svetost tog umrlo kao što se ne narušava je li i svetost žive, žive osobe. Zatim, dakle, nije u redu da se čak glasno zikri, da se uči Kur'an prilikom nošenja dženaze, pogotovo je li da se dženaza prati sa nekakvom muzikom i tome slično. Nakon toga, kada se umrli, umrli njegova dženaza donese do mjesta gdje će se ukopati i gdje će mu se klanjati dženaza, jeli pripremaju se safovi, safovi se pripremaju, ljudi dolaze da se, da se klanja dženaza i da se u toj dženazi zamoli Allah subhanahu wa ta'ala za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 Oh, no, no, no.